Titana Dioxina, CGCCRF, Hausigla Lucia, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Mendi sohokolanekin isan behardian estadoko egitura. Hunen egin beharretan bestiak beste jatea emanik zaizkun hatiak jabakitako arauen barne ekoiztuik izan dienez ala ez kontrolatzia. Balinba ohituik aspaldihuntan agro janhai mundian nanopartikulak jabiltzen diela, DGCCRF-ak berriki sudura sartu du salduik zaizkun hatu helibatetan. Himetzu dia eskutik igan saltsa ezberdinak, biskotxentako koloa sale eta juntuak bestiak beste. Ikerlan zorotzak egin eta agertu da gusietan delako nanopartikulak agertzen diela. Oaiko juntan titana dioksida, jakin milimetra beno milaldiz tipiago den butiga txarrak dira nanopartikula hoik titana dioksina huni eskerdia, junto eta beste hatiak diamantiaen gisa gue begibistan hain dizdiratzua gehi. Untsala salako egarlek etiketetan abizu bat ezai behar lukie, Europar bat harzunak hiu urte juntan ahala diolakoz. Bena agroindustriai ze importa zaio legia, jakinez zunen errespetazle den aipatu DGCCRFAE ez dela presagoriak inagertzen errealitate hunen aitzinian. Beak dionaz, egindutien ikerketen partekatzea kumitatuko dutu industrialak, eta geo jala beharrez, ikusiko zigorik ezai behardatekin ez edo ez. Alkarrekin hitz eginen die, hotx. Ageiden bezala, presione handi baten menpe izateko zerrian handia ekoizle industrialak. Nano partikulak jan haietan jabilik balin badia, nihurk ez daki xuxen ze ondoio dien gue beitan. Ikerzalek dakiten gaizabakotxa, laborategiko arratuer ez deiela bate egiten. Min bizi bilhakatzen dien gaitzak erxelodian agertzen zaitze, eta bestetik sistema immunitarioa pitozgoa ezarten deie.